Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր հյուրն է ֆերմեր Նելսոն Ավանեսյանը։ Նեսոն Ավանեսյանը մասնագիտությամբ լրագրող է, այժմ նա աշխատում է յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամում դարձյալ որպես լրագրող։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ զբաղվում է նաեւ խոզաբուծությամբ։ Խոզաբուծությամբ զբաղվելու համար Նեսոն Ավանեսյանը այսպես ասած նորույթ մրցրեց այդ բնակավարում։ Նա սիրով համաձայնեց պատմել ապագա ծրագրերի եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Պարոն Ավանեսյան, գյուղվոլորտը այնքան է քաջածանոց ձեզ, որքան ձեր սեփական ընտանիքը, գյուղվոլորտի բոլոր բաժինները գրեթե ձեզ հոգեհարազատ են եւ ամենևին էլ չզարմացա, թե պետք կար նաեւ այսպես ասած տողատակի մեծ զարմանք, որ գյուղվոլորտում այդքան քաջածանոց Նեսոն Ավանեսյանը սկսել է զբաղվել խոզաբուծությամբ։ Գյուղատեսությունը ինձ համար շատ հոգեհարազատ բնագավառ է, չնայած ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, բանասիրական կրթությունն եմ ավարտել եմ Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը 1978 թվին, բայց ավարտելուց հետո աշխատել եմ լրագրության ասպարեզում, ոչ թե մանկավարժության 78 թվականից։ Այն ժամանակ ես Մարտունու Շրջանի աշխատանք թերթի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչն էի եւ իմ լրագրողական աշխատանքի թեկվածությունը եղել է դեպի գյուղատնտեսության բնագավառը։ Արցախյան պատերազմից հետո Արցախի գյուղատնտեսությունը շատ ծանր կացության մեջ ա եղել եւ հետ պատերազմի հետերազմյան տարիների բնորոշ ցանր վիճակը եւ խորհրդային տարիներից հետո կոտնտեսային տնտեսությունների քայքայումը, հողի սեփականաշնորհումը, որի արդյունքում առաջացան մի շարք անհաղթահարելի թվացող բազում տնտեսական դժվարություններ Արցախի յուղացու համար։ Մեր կառավարության հետևական աշխատանքի շնորհիվ, ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ, ճիշտ է եկարաձգձգվել այդ process-ը, դա շատ ծանր process էր։ Տարեստարի յուղատնտեսությունը զարգացում ապրեց եւ մանավանդ վերջին 10 տարիներին ԼՂ նախագահի կողմից իր նախընտրական ծրագրով յուղատնտեսությունը որպես առանձնահավարական ճյուղ հայտարարելուց հետո ավելի նպատակասլաց եւ ավելի կոնկրետ աշխատանքներ են կատարվել կատարել եւ ինչավ այսօր կատարում են։ Ես տեղյակ եմ բոլոր այն գործընթացներին, տասնամյակներ շարունակ գյուղատնտեսության ասպարեզում տեղի ունեցող բոլոր բարեփոխումներին, տեղյակ եմ այդ բարեփոխումներում արձանագրված հաջողություններին եւ անհաջողություններին, ինչ աշխատանքներ որ կատարվել են տարից տարի կարևորվում էր նոր տեխնոլոգիաների, նոր տեխնիկաների սարքավորումների ներդրման այդ աշխատանքները, այդ միջոցառումները ավելի էին կարևորվում։ Տարիների ընթացքում բազմաթիվ տեխնիկա է ներդրվել Ղարաբաղ, յուղատնտեսություն տնտեսության, թե երկրագործության եւ թե անասնապահության բնագավառում զգալի ներդրումներ են կատարվել, ներդրումները եղել են նոր անասնատեսակների ներկրմամբ, թե նոր ժամանակակից արտասահմանյան արտադրության, գյուղատեսական տեխնիկայի սարքավորումների ներկրմամբ ու այդ ընթացքում բնականաբար աշխարհում օգտագործող ամեն մի նորարարություն այսպես թե այնպես պիտի մտներ մեր հանրապետություն։ Այդ նոր տեխնիկաների ներդրման գործում մեծ ավանդ ունեն մեր իշխանության եւ մեր ներկայացուցիչները, մեր մասնագետները, բայց կան տեխնոլոգիաներ, որոնք միշտ չէ որ դերատեսչական մարմնի կողմից է առաջ քաշվում, առաջադրվում, ամեն մի նորություն չէ որ ասենք պետությունն է կամ իշխանությունն է դամացնում։ Երբեմն լինում են այնպիսի առաջավոր փորձեր, առաջավոր տեխնոլոգիաներ, որ անհատ մարդիկ ուսումնասիրում են մանավանդ տեխնոլոգիայի էլեկտրոնային հաղորդակցության հնարավորությունները տալիս են այդ եւ անհատ քաղաքացին եւս հնարավոր է որ ինչ որ նոր բան առաջարկի։ Իհարկե օգտագործելով համաշխարհային փորձը։ Այնուամենայնիվ, պարոն Ավանեսյան, ձեզ քաջացանոթ է, որ խոզաբուծության ոլորտում ցակեցին բազում-բազում դժվարություններ, նույնիսկ ամենաճանաչված ֆերմերները մտավախությամբ սկսեցին նայել այդ ոլորտին, եւ դուք համարձակ քայլ ձեռնարկեցիք, սկսեցիք զբաղվել խոզաբուծությամբ, ինչպես ծնվեց ծրագիրը եւ ինչու հատկապես այդ ոլորտը խոզաբուծությունը համարվում է գյուղատնտեսության մեջ անասնապահության ոլորտի ամենա, ես կասեի, եւ բարդ եւ ոչ բարդ ճյուղերից մեկը։ Խոզաբուծությունը որպես շանոթաբեր ճյուղ է համարվում, որովհետեւ խոզաբուծության վրա ներդրում կատարելով կարելի է ամիսներ ընթացքում մեծ շահույթ ստանալ։ Ու այս շահույթը տնտեսագետները կարող են ավելի հստակ հաշվարկել, բայց ես մոտավորապես հաշվարկել եմ ու ինչու եմ կանգ առել խոզաբուծության վրա, որ ասենք հանրապետության ազգաբնակչությունը, նրանք ովքեր ուզում են զբաղվել անաստապահությամբ, բոլորը ունեն այն հնարավորությունները, որ կարողանան ասենք զբաղվել 100% եղջերավոր անասունների բուծմամբ, ասենք ոչխարների, դա կապված է պարոտային տարածքների ոչ բավարար լինելուց, դա կապված է անասունները արածացնելու այդ հովիվի աշխատանքի այդ բարդությունների հետ։ Բնակչության մեծ մասը կարող են զբաղվել այնպիսի անասունների մշակությամբ, որոնցով հնարավոր է զբաղվել իրենց սեփական տարածքներում, ասենք կամ տնամերձով մասերում կամ ինչ որ փոքր տարածքներում։ Այսինքն այն անասունները, թռչունները պահել, որ դրանց համար արոտի ենթարկելու խնդիր չկա։ Ու այդ մանը եղջերավոր անասուններից ես նախընտրեցի խոզաբուծությամբ զբաղվել, որովհետև խոզաբուծությունը ունի նաև իր նրբություններն ու բարդությունները։ Նախ այն է, որ խոզերի բուծումը վտանգավոր է, այսինքն խոզերը պետք է փակ պահվածքով պահվեն, որովհետև աֆրիկյան ժանտախտը այնպիսի հիվանդություն է, որը տարածում է գտել 10 տարի առաջ Ղարաբաղում, որը միանգամից ոչնչացնում է ահռելի խականակ։ Իսկ փակ պահվածքի համար անհրաժեշտ էին համապարասխան բոլոր պայմանները։ Ես մտածել եմ, որ ինչպես կարելի է խոզաբուծությամբ զբաղվել ավելի ավելի թեթև եւ ավելի հաճելի ձևով։ Համացանցում մոտ 2 տարի է ես ուսումնասիրում եմ այն ամենը, ինչ կատարում է աշխարհում ամեն մի մեթոդի հետ, աշխարհում, որը կիրառվում է։ Երկու տարի առաջ ես նկատել եմ համացանցում, ճիշտ ասած, սկզբից չեմ հավատացել, բայց անընդհատ հետաքրվել եմ, կարդացել եմ, նայել եմ ու փորձել եմ ռիսկի դիմել խոզաբուժության մեջ մի նոր տեխնոլոգիայի ներդրման գործում, որը կոչվում է տակ ներկնակի տեխնոլոգիա, այսպես թարգմանաբար ասենք ռուսերեն теплая подстилка։ Ինձ դյութել է այն հանգամանքը, որ նման տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս, որպեսզի կոյուղի չհասկացնել, հնարավորություն է տալիս խոզերի անասնագոմը չմաքրել 3 տարի, բացի դրանից դա նաև առավելություն է տալիս, որ ամրանը խոզերը գտնվեն տաք ջերմային պայմաններում, ջերուսման անհրաժեշտությունը բացարձակապես չկա, ու նաև որոշ հիվանդություններ, քոսի եւ այլ հիվանդությունների բացառումը։ Այդ տեխնոլոգիան ես ինչքան ընթերցել եմ, այդպիսի հերանեկարներ էր կոստանում, որոշեցի ռիսկի դիմել։ Ռիսկի դիմելու համար նախ պետք էր որպեսզի ես ձեռք բերեի այն բիոբակտերիան, կենսաբանական մանրեն, որը ըստ այդ տեխնոլոգիայի խառնվում է սողոցանյութի ապիլկայի հետ, ու այդ խառնուրդը խոզերի արտաթորանքը ներ է կլանում, այսինքն սնվում է, այդ բիոբակտերիաները սնվում է խոզերի արտաթորանքից եւ 3 տարվա ընթացքում այդ սողոցանյութը եւ խոզերի արտաթորանքը իրենք վերելացում արժեքավոր պարատանյութի։ Ասել կարեւորը պարատանյութի ստանալու նպատակը չէ, այլ կարեւորը 3 տարի անասնագոմը մաքուր առանց դահաճոտի եւ մաքուր պահելու այդ խնդիրն է յուղատնտեսության այս ոլորտի խոզաբուծության այդ ոլորտի համար դա հեղաշրջումային է ես կատարեցի այդ ռիսկը ասինքն անասնա ֆերման կառուցելու ժամանակ 80 սանտիմետր ես խորացրի այն մատերիալը որի վրա պետք է կառուցեի ֆերման այդ 80 սանտիմետրը խորացրեցի որպեսզի 80 սանտիմետր սողոցանյութ լինի ձեր բերեցի այդ բիոբակտերիան բավականին դժվարությամբ որտեղ անցանոթ էի չգիտեի թե որտեղից պետք կա ձերբերվել, դա արտասահմանից ձերբերեցի, փորձեցի։ Մինչև հիմա իմ անաստաղ ֆերմայում խոզերի տակը մաքրելու աշխատանք չի կատարվել բացարձակապես, իմ խոզերը ձմեռել են շատ առողջ նորմալ վիճակում Միայն դուք եք այդ նոր տեխնոլոգիայով աշխատում, պարոն Ավանեսյան, թե ձեր փորձը փորձել եք տարածել Արցախում։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 19-ին Արցախի հերոստատեսությունը փոքրիկ ռեպորտաժ էր պատրաստել այդ տեխնոլոգիայի վերաբերյալ, եկել էին նկարահանել էին իմ անասնապերման, Դրանից հետո շատ մարդիկ են ինձ զանգել, շատերը եկել են տեղում տեսել։ Առայսօր երկու հոգի դիմել են ինձ, որպեսզի իրենք էլ զբաղվեն խոզաբուծությամբ այդ տեխնոլոգիայով Գորիսայով, մեկը Ասկերան քաղաքում, մեկը Մարտունի քաղաքում։ Ես գնացել եմ իմ ցուցմունքներով իրենց ինչ պետքն է իրենք արել են, ես գնացել եմ այդ բիոբակտերիան անվարացան ձևի օգտագործել դե ներդրել։ Հիմա ես մեկ-մեկ զանգում եմ իրենց, իրենք շատ գոհ են այդ տեխնոլոգիայի արդյունքներից, ամեն ինչ ընդանում է այնպես, ինչպես ցանկալի է։ Այնուամենայնիվ, քանի գլուխ փոճկոր ունեք, Այս բայի դրությամբ իմ անասնագահականակը քիչ է։ Ելնելով տնտեսական հարցեր լուծելու անհրաժեշտությունից ես մի քիչ ստիպված ավելի շատ եմ անասներ սպանդի ենթարկել։ Այս բայի դրությամբ ունեմ 10 խոճկոր, 2 խոզամելուն, հնարավորություն ունեմ այդ ֆերմայում խականակը հասցնել մինչև 40-ի։ Տվյալ բային ունեմ ֆինանսական հնարավորություն տեխնոլոգիաներ դրելու հարցում ես կիսվել եմ եւ մասնագետների հետ եւ հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի հետ։ Խնդրել եմ որպեսզի ինձ աջակցի, ինքը ինձ աջակցել է իհարկե ոչ 100%-ի չափով։ Ձեր պահանջված հա, գումարը։ Գումարը, հա, պահանջված գումարը չէր, բայց ես շատ գոհ եմ եւ հույսով եմ, որ ինձ աջակցող կլինի, որ քաղաքանակ համապատասխանացնեմ իմ ֆերմայի մատերեսին։ Պարոն Ավանեսյան, գոզապուծությամբ զբաղվելու ձեր աշխատանքը նորույթ չէ աշխարհի համար, սակայն նորությունը դուք բերեցիք Արցախ։ Ճիշտ է, առաջի անգամ եմ լսում, ինչպես ընդունվեց իշխանությունների կողմից Հենց թեկուզ այսօր դուք յուղի եւ յուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի մամլոխ խոսնակն եք։ Ինչպես ընդունվեց այդ նորությունը։ Ձեր խառնվածքին համահունչ համեստ մնացիք եւ պարզապես նրանք, ովքեր օգնության ձեր խնդրեցին ձեզ, մեկնեցիք ու լռեցիք, այո։ Լռելու կամ խոսելու անհրաժեշտություն չեմ գտնում, քանի որ եթե Արցախի հերոստատեսությամբ ցուցադրելն ամեն ինչը, ես դրանից շատ գոհ եմ, գոհ եմ նաեւ հիմնադրամի տնօրենից, որը ինձ աջակցել։ Ըմբռնումով մտեցա։ Ըմբռնումով եւ փաստորեն չնայած դա ոչ պետական տեխնոլոգիա էր, բայց ամեն դեպս ես հնարավորություն ունեցա նոր տեխնոլոգիա ներդրելու հնարավորություն ինձ ընձեռվեց տնօրենի կողմից։ Ճիշտ ասած, ոչ թե հիմա գյուղատնտեսության նախարարությունից դեռ արձագանք չի եղել, որ ասենք այդ տեխնոլոգիան ճիշտ է թե ճիշտ չի, ասենքն ոչ մի ոչ ճիշտը կյանքն է ապացուցում, ճիշտը նա է ապացուցում, հա։ ով զբաղվում հա, է։ Հա, ես չեմ դժգոհում, որ չեն արձագանքի միջև հիմա, բայց երևի ժամանակը կգա ու ավելի համոզիչ կդառնա այդ իմ վերած նոր տեխնոլոգիան։ Իսկ կյանքը, եթե ցույց տվեց, որ համոզիչ է, ինձ թվում է, որ դա կընդունվի որևէ ծրագրի մեջ, յուղատնտեսության բնակավարում, կառավարության կողմից ինչ որ կամ գյուղնախարարության կողմից կարժանանա հավանության ու կառաջարկվի հանրապետության խոզաբուծությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներին, որ เป զի իրենք աշխատեն այս տեխնոլոգիայով, որովհետև այստեղ մարդկային աշխատանքի գործոնը համարյա թե զորանում է, ասինքն եթե 100% 70%-ով, ասինքն ոչինչ բան չի լինելու անելու, մնացած աղավերությունը ես արդեն նշել եմ։ Իսկ թվում է ժամանակի ընթացքում եթե համոզվեն, կգտնի աջակցություն այս տեխնոլոգիան, որովհետև սա մարդկանց համար, թե գյուղաբնակների, թե քաղաքաբնակների համար շատ օգտակար տեխնոլոգիա է, անգամ ուսուցիչը, որ պիտի գնա դպրոց, ինքը կարող է վերջին պահին մտնել իր անասնապերման, մի հատ նայի նորմալը ամեն ինչ թե նորմալ չի ու գնաք ամեն ինչ որ թեթևակ այնտեղ գերի խնդիր կա ասենք ես գերակրման վերաբերյալ չխոսեցի իմ մոտ անասնաֆերմայում ասենք խոզերը ջուր են խմում ավտոմատ կերպով խոզերը գերակրում են ավտոմատ կերպով իսկ եթե դրան գումարում է որ անասնաֆերմա մաքրելու խնդիրը չկա հասկանալի է որ այդ աշխատանքով կարող են զբաղվել ոչ միայն հենց անասնապահները այլ ցանկացած մանկավարժը լրագրողը ցանկացած մարդ կարող է թեկուզ հենց Ստեփանադեր քաղաքում էլ եթե հավարացան տարածք ունի կարող զբաղվել, իհարկե չեն թույլատրում այս բարեդրությամբ, բայց այս տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս, որպեսզի զբաղվել ոչ թե անպայման ինչ որ մի խուլ գյուղում, ինչ որ գյուղից հեռու ինչ որ մի անասնաֆերմայում, որովհետև նորից եմ կրկնում, խոզեին հատուկ այդ հոտը բացառված է։ Բարձր։ Այնուամենայնիվ, որ երկրում է ավելի շատ տարածված այդ նոր մեթոդով։ Դա տարածված է Չինաստանում ավելի շատ, այդ բիոբակտերիան արտադրում են Չինաստանում։ Որոշակի տարածում ունի Ուկրաինայում, Ռուսաստանի որոշակի մարզերում, SNG-ի պետություններում մեծ տարածում չունի։ Հայաստանում դրանով զբաղվում են թե չէ, տեղյակ չեմ ես, չեմ տեսել ոչ համացանցով։ Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում դրանք տարածված կլինեն, Հոլանդիայում եւ այլն եւ այլն, բայց մեր մոտ դա շատ նոր, գուցե աշխարհի համար էլ այդքան էլ հին չի, բայց ամեն դեպս դա լրիվ նորություն է եւ հնարավորություն է տալիս տալիս նման մեթոդով ոչ միայն խոզեր, այլ նաև ոչխարներ, հավեր, ճագարներ, մանր երջիրավոր անասուններ նման ֆերմաներում պահել։ Եվ պարոն Ավանեսյան, վերջին հարցը, եթե ձեր նշված բոլոր հարցերը, այսպես ասած, բարի լուծում ստանան, կնդլայնվեն ձեր ծրագրերը այդ ոլորտում։ Այո, իհարկե կնդլայնվեն։ Ես պատրաստ եմ փորձի փոխանակում անցկացնել նրանց հետ, ովքեր ուզում են զբաղվել նույն ձևով, իմիջերոս նշեմ, որ ցանկացողները շատ են, ուղղակի մի հանգամանք է խանգարում, որպեսզի massայաբար մարդիկ սկսեն դրանով զբաղվել։ Այդ հանգամանքը կապված է ներկայումս արկա իրենց անասնաֆիրմաների կառուցվածքի Այսինքն ֆերմաների դիրքից ֆերմաների այդ 80 սանտիմետր այդ սողոցար ծածկույթի տեղավորման դիրքը։ Այսինքն կամ պիտի արկա ֆերման փորվի ֆերմայի ներս 80 սանտիմետրը, իսկ դա խանգարում է, ասենք, հիմքերը, պատի հիմքը կարող է թուլացնի կամ էլ պետքա բարձր լինի, 40 սանտիմետրով պետքա բարձրացվի այդ տանիքը։ Այ այդ պատճառով շատերը չեն կարողանում այս պահի դրությամբ դա էլ կապված է ծախսերի հետ, ասենք, այդ բարձրացնելը կամ փորելը, ինչ որ տենց խնդիր կա։ Եթե նման հարցով մարդկանց աջակցեն անպայման։ Կամ էլ կարող է պատահել թե թեվակի աջակցությամբ մարդիկ մի փոքր ֆերմա սարքեն ու նրանից հետո էլ իրենք կզարգանան։ Շնորհակալություն, թող ձեր ծրագրերը տարածվեն Արցախում եւ ամենայն հաջողություններ ձեզ գործարար կյանքում։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ մեր ձայնասրահում ֆերմեր Նելսոն Ավանեսյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվուսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։